illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี พุทธประวัติ จากพระโอษฐ์ Life of the Buddha พระเจ้าจักรพรรดิ ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าประการ ย่อมอาจหมุนจากที่เป็นไปโดยธรรมให้เป็นไปได้ และจากนั้นก็เป็นจากที่มนุษย์ไรๆผู้เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือองค์ประกอบห้าประการนั้นคืออะไรบ้างเล่า คือพระเจ้าจักรพรรดินั้น เป็นคนที่รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักประมาณที่พอเหมาะ รู้จักกาละ รู้จักบริษัท พระเจ้าจักรพรรดิที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการเหล่านี้แหละ สามารถหมุนจากที่เป็นไปได้โดยธรรม และเป็นจากที่ใครๆผู้เป็นข้าศึก ไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือ Pickles possessing five factors, a wheel-turning monarch sets the wheel in motion solely through the Dhamma, a wheel that cannot be turned back by any hostile creature in human form. And what five? Here, a wheel-turning monarch is one who knows what is good, who knows the Dhamma, who knows the right measure, who knows the proper time, and who knows the assembly. Possessing these five factors, a wheel-turning monarch set the wheel in motion solely through the Dhamma, a wheel that cannot be turned back by any hostile creature in human form. ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง ก็เป็นฉะนั้นตถาคตประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้ ย่อมสามารถหมุนธรรมจักรอันไม่มีจักอื่นยิ่งไปกว่าได้ ให้เป็นไปได้โดยธรรม และจากนั้นก็เป็นจักที่สมณพราหมณ์ เทพมารพรม หรือไกลๆในโลก ไม่สามารถต้านทานาน ให้หมุนกลับได้ทำห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือตถาคต ผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะย่อมเป็นผู้รู้จากเหตุ รู้จากผล รู้จากประมาณที่พอเหมาะ รู้จากกาละ รู้จากบริษัทตถาคตประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้แหละ จึงสามารถหมุนธรรมจักอันไม่มีจากอื่นยิ่งกว่า ให้เป็นไปได้โดยธรรม และจากนั้น ก็เป็นจากที่สมณะปรามเทพมารพรม หรือไกลๆในโลก ไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้ so too p i c o e s possessing five qualities the Tathagata the Arahant the perfectly enlightened one sets in motion the unsurpassed will of the Dhamma, solely through the Dhamma, a will that cannot be turned back by any ascetic, Brahmin, Deva, Mara, or Brahma, or by anyone in the world. And what five? Here, the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one, is one who knows what is good who knows the Dhamma, who knows the right measure, who knows the proper time, who knows the assembly. Possessing these five qualities, the sets in motion the unsurpassed will of the Dhamma, solely through the Dhamma, a will that cannot be turned back by anyone in the world. ภิกษุทั้งหลาย แม้พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาอยู่แล้ว พระองค์ก็ยังไม่หมุนจากอันไม่มีพระราชาให้เป็นไป ธรรมะนี้แหละ เป็นพระราชาให้แก่พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาอยู่เองแล้ว b e c a u e s even a will turning monarch is righteous king who rules by the Dhamma, does not turn the wheel without king above him. It is the Dhamma Piku, that is the king above a wheel-turning monarch, a righteous king, who rules by the Dhamma. ภิกษุทั้งหลาย ย่อมอาศัยธรรมอย่างเดียวสักการะธรรม เคารพธรรม นอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอดธง มีธรรมเป็นอธิปไตย ย่อมจัดการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองโดยธรรม ในหมู่ชน ในราชสำนัก ในกษัตริย์ที่เป็นเมืองออก ในหมู่พล ในพรามและกระบดี ในราษฎรชาวนิคม และชนบท ใน สมณะและพราหมณ์ทั้ง ในเนื้อและในนกภิกษุทั้งหลายจักรพรรดิผู้ประกอบใน ธรรมเป็น ธรรมราชาผู้เช่นนี้แหละ ชื่อว่าเป็นผู้หมุนจากให้เป็นไปได้โดยธรรม และธรรมจากนั้น ก็เป็นจากที่มนุษย์ใด ๆ ผู้ เป็นกาศึก ไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือ era, a wheel-turning monarch is a righteous king who rules by the Dhamma, relying just on the Dhamma, honoring, respecting, and venerating the Dhamma, taking the Dhamma as his standard, banner, and authority, provides righteous protection, shelter, and guard for the people of his court. Katiya vessels, for his army, for Brahmins and householders, for the people of town and countryside, for ascetic and Brahmins, for the animals and birds, having provided such righteous protection, shelter, and guard, that will turning monarch, a righteous king, who rules by the Dhamma, turn the wheel solely to the Dhamma a will that cannot be turned back by any horse or creature in a human form วิสุทธ์ทั้งหลาย ตถาคตก็ฉะนั้นเหมือนกัน ตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง เป็นธรรมราชา ผู้ประกอบด้วยธรรม อาศัยธรรมอย่างเดียวสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตย ย่อมจัดการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองโดยธรรม ในหมู่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา โดยการให้โอวาทว่ากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อย่างนี้อย่างนี้ ควรประพฤติ อย่างนี้อย่างนี้ ไม่ควรประพฤติ ให้โอวาทว่า อาชีวะอย่างนี้อย่างนี้ควรดำเนิน อย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรดำเนิน และให้โอวาทว่า ข้ามนิคมเช่นนี้เช่นนี้ควรอยู่อาศัย เช่นนี้เช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัยดังนี้ ปิสษุทั้งหลายตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง เป็นธรรมราชา ผู้ประกอบด้วยธรรม ผู้เป็นเช่นนี้แหละ ชื่อว่าย่อมยังธรรมจักอันไม่มีจากอื่นยิ่งไปกว่า ให้เป็นไปโดยธรรมนั่นเดียว และจากนั้นเป็นจากที่สำนพราม เทพมารพรม หรือใครๆในโลก ไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ ฉะนั้น so too b i c k h u s the Tathagata the Arahant the perfectly enlightened one, the righteous king of the Dhamma, relying just on the Dhamma, honoring, respecting, and venerating the Dhamma, taking the Dhamma as his standard, banner, and authority, provides righteous protection, shelter, and guard for the bhikkhus by saying such bodily action, verbal action, and mental action should be cultivated. Such bodily, verbal, and mental action should not be cultivated. Such livelihood should be cultivated. Such livelihood should not be cultivated. Such a village or town should be resorted to. Such should not be resorted to having provided righteous protection, shelter, and guard, the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one, the righteous king of the Dhamma, set in motion the unsurpassed will of the Dhamma, solely through the Dhamma, a will that cannot be turned back by any ascetic, Brahmin, Deva, Mara, or Brahma, or by anyone in the world. พิสุทั้งหลาย เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงต้องปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอทั้งหลาย ก็พ้นแล้วจากบ่วงต้องปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่มหาชน เพื่อความอินดูแก่โลก เพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย อย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูป I am delivered from all fetters human and divine you because are also delivered from all fetters, human and divine. Go now, and wander, for the gain of the many, for the welfare of the many, out of compassion for the world, for the good, for the gain, and for the welfare of gods and men. Let not two of you go the same way. พวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้น ให้งดงามในท่ามกลาง ให้งดงามในที่สุดลงรอบ จงประกาศพรหมจรรย์ให้เป็นไปพร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่ สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับ พระไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ แม้เราเองก็จะไปสู่ตบลอุรุเวลา เสนานิคม เพื่อแสดงธรรม Pickles preach the doctrine which is glorious in the beginning glorious in the middle glorious at the end in the spirit and in the letter proclaimed a consummate, perfect, and pure life of holiness. There are beings whose mental eyes are covered by scaly any dust, but if the doctrine is not preached to them, they cannot attain salvation. They will understand the doctrine, and I will go also, Pigus, to Uruvera, to Senanigama, in order to preach the doctrine ก็เราสนึกอยู่เสมอว่า เราเป็นผู้แสดงธรรมแก่บริษัทจำนวนร้อยๆ อาจจะมีสักคนหนึ่งที่มีความเห็นอย่างนี้ว่า พระสมณโคดม แสดงธรรมปรารบเราคนเดียวเท่านั้น ข้อนี้ท่านอย่าเพิ่งเห็นอย่างนั้น ตลอดเวลาที่ตถาคต ยังแสดงธรรมโดยชอบ เพื่อประโยชน์ให้มหาชนรู้แจ้งอยู่โดยท่าเดียวเรานั้นหรือ จำเดิมแต่เริ่มแสดง จนกระทั่งคำสุดท้าย แห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ ให้จิตตั้งมั่นอยู่ กระทำให้มีความเป็นจิตเอก ดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้ I recalled teaching the Dhamma to any assembly of many hundreds, and even then, each person thinks of me. The recluse Gautama is teaching the Dhamma especially for me. But it should not be so regarded. that the Tathagata teaches the Dhamma to others, only to give them knowledge. When the talk is finished, then I steady my mind internally, quieten it, bring it to singleness, and concentrated it on that same sign of concentration as before, in which I constantly abide. เราย่อมแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมิใช่เพื่อไม่รู้ยิ่ง เราย่อมแสดงธรรม มีเหตุผลพร้อมมิใช่ไม่มีเหตุผลพร้อม เราย่อมแสดงธรรม มีความน่าสะัจมิใช่ไม่น่าสะัจก็เมื่อเราแสดงธรรม เพื่อความรู้ยิ่ง มีเหตุผลพร้อม มีความน่าสะัจอยู่ดังนี้ โอวาทก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรทำตาม อนุสาสนีก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรทำตาม Because I teach the Dhamma through direct knowledge, not without direct knowledge. I teach the Dhamma with a basis, not without a basis. I teach the Dhamma that is antidotal, not one without antidotes, since I teach the Dhamma through direct knowledge, with a basis, an antidotal, and my exhortation should be acted upon, my instructions should be acted upon ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาเย็น เหยียดกายแล้ว เหลียวดูที่ทั้งสี่โดยรอบบรรลือเสียหน้าสามครั้งแล้ว ก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหาร ราชสีนั้น เมื่อตะครุบช้าง ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หลาหลวมเมื่อตะครุบควายป่าก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หลาหลวม เมื่อตะครุบบัว ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หละหลวม เมื่อตะครุบเสือดาว ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หละหลวม แม้ที่สุดแต่เมื่อตะครุบสัตว์เล็กๆ เช่นกระต่าย หรือแมว ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หละหลวมข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า เพราะเหตุว่าราชสีนั้นคิดว่าเลี่ยมคูของราชสีจะได้เสื่อมเสียไปเลย ดังนี้ Because in the evening the lion the king of bees comes out from his lair stretches his body surveys the four quarters all around and roars his lion roar three times Then he sets out in search of game. If he gives a blow to an elephant, he always gives the blow respectfully, not disrespectfully. If he gives a blow to a buffalo, he always gives the blow respectfully, not disrespectfully. If he gives a blow to a cow, he always gives the blow respectfully, not disrespectfully. If he gives a blow to a leopard, he always gives the blow respectfully, not disrespectfully. If he gives a blow to any small animals, even a hare or a cat, he gives the blow respectfully, not disrespectfully. For what reason? Thinking, let my training not be lost. พิสุทหลายก็คำว่า ราชสี ราชสีนี้ เป็นคำแทนชื่อของตถาคตผู้อรันตสัมมาสัมพุทธะด้วยเหมือนกัน และการแสดงธรรมแก่บริษัทนั่นแหละ คือการบรรลือสีหนาฏของตถาคตเมื่อตถาคตแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หลาหลวม เมื่อแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หลาหลวม เมื่อแสดงแก่อุบาสกหรืออุบาสิกาทั้งหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หละหลวม แม้ที่สุดแต่เมื่อแสดงแก่ปุถุชนชั้นต่ำทั่วไป เช่นคนขอทาน หรือพวกปราณทั้งหลาย ก็ย่อมแสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่หลาดหลวมเลยก้อนั้นพระเหตุไรเล่าพระเห็นว่าตถาคตเป็นผู้หนักในธรรม เป็นผู้เคารพต่อธรรมนังนี้ The lion pickles is a designation for the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one. When the Tathagata teaches the Dhamma to any assembly, that is, he is lion's raw. If the Tathagata teaches the Dhamma to bhikkhus, he teaches it respectfully, not disrespectfully. If the Tathagata teaches the Dhamma to bhikkhunis, to male lay followers, to female lay followers, he teaches it respectfully, not disrespectfully. If the Tathagata teaches the Dhamma to worldling, even to food carriers and hunters, he teaches it respectfully, not disrespectfully. For what reason? Because the Tathagata has respect for the Dhamma, reverence for the Dhamma. ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงใหญ่ เข้าไปอาศัยอยู่ที่ราบลุ่มใหญ่ ใกล้ปากกว้าง เกิดมีบุรุษคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ปรารถนาความไม่ปลอดภัย ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล แก่ฝูงเนื้อกวางทั้งหลายเหล่านั้นเ เขาจึงปิดหนทางเกษมสะดวกไปได้ตามชอบใจ ของกวางเนื้อทรายเหล่านั้นเสีย เปิดทางอันตรายไว้ วางเนื้อล่อตัวผู้ไว้ ตั้งเนื้อล่อตัวเมียไว้ ด้วยการกระทำอย่างนี้ เนื้อฝูงใหญ่นั้น ก็ถึงความพินาศเบาบางไปในสมัยต่อมา Suppose, Pickles, that in a wooden range. There was a great low-lying marsh near, which a large herd of deer lived. Then a man appeared, desiring the ruin, harm, and bondage. He closed off the safe and good path to be travelled joyfully, and he opened up a false path, and he put out a decoy and set up a dummy, so that the large herd of the year might later come upon calamity, disaster, and loss. พิสุทั้งหลายกับเนื้อกวางฝูงใหญ่ ฝูงนั่นเอง เกิดมีบุรุษคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ปรารถนาความปลอดภัย เป็นประโยชน์เกื้อกูล เขาเปิดหนทานเกษม สะดวกไปได้ตามชอบใจ ของเนื้อกวางทั้งหลายเหล่านั้นปิดหนทางอันตรายเสียถอนเนื้อล่อตัวผู้เสีย ทำลายเนื้อล่อตัวเมียเสีย ด้วยการกระทำอย่างนี้ เนื้อกวางฝูงใหญ่ฝูงนั้น ก็ถึงความเจริญงอกงามคับข้างในสมัยต่อมา but another man came desiring their good welfare and protection, and he reopened the safe and good path that led to their happiness, and he closed off the false path, and he removed the decoy, and destroyed the dummy, so that the large herd of the year might later come to growth, increase, and fulfillment พิสุตายอุปมานี้เราปลูกขึ้น เพื่อให้รู้เนื้อความ และนี้คือเนื้อความแห่งอุปมานั้น คือคำว่า ที่ราบลุ่มใหญ่นั้น เป็นชื่อของกามทั้งหลายคำว่าฝูงเนื้อกวางฝูงใหญ่นั้น เป็นชื่อของสัตว์ทั้งหลายคำว่าบุรุษ ผู้ปรารถนาความไม่ปลอดภัย ไม่เป็นประโยชน์ เกื้อกูล แก่ฝูงกวางเนื้อสายนั้น เป็นชื่อของมาร ผู้ใจบาปคำว่าทางอันตรายนั้น เป็นชื่อของมิจฉามักอันประกอบด้วยองค์แปประการกล่าวคือมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะมิจฉาชีวะ มิจฉาวายามะมิจฉาสติ และมิจฉาสมาธิคำว่าเนื้อล่อตัวผู้นั้น เป็นชื่อของนันทิราคะ คำว่าเนื้อล่อตัวเมียนั้น เป็นชื่อของอวิชชา คำว่าบุรุษ ผู้ปรารถนาความปลอดภัย เป็นประโยชน์เกื้อกูล นั้นเป็นชื่อของตถาคต ผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธะ คำว่าหนทางเกษม สะดวก ไปได้ตามชอบใจ นั้นเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์แปดกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ Because I have given this simile in order to convey a meaning, and this is the meaning. The great low-lying marsh is a destination for sensual pleasures. The large herd of deer is a destination for beings. The man desiring their ruin, harm, and bondage is a destination for Mara, the evil one. The false path is a destination for the wrong eightfold path, that is wrong view, wrong intention, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration. The decoy is a destination for delight and lust. The dummy is a destination for ignorance. And the man desiring their good, welfare, and protection is a destination for the Tathagata, the accomplished one, the fully enlightened one. illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี